السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وهيه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد هي أميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwatakia radhi masahaba wake kiwa leo tuko katika usiku huu wa mwezi kumi mwezi wa safar mwaka 1447 hijiria tuko katika mwendelezo wa risala yetu risala ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ad-da'watu ila Allah wa khalaqu du'at risala ambayo tumeianza katika siku ya jana akiwa rahimahullahu ta'ala amezungumza kunako jambo hili na umuhimu wa da'wa jana tuliweza kuangalia machache katika tarjama ya shekhe rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akiwa tulimtaja zaliwa mwaka alfu moja na mia tatu na thelathini hijiria na akawa amefariki mwaka alfu moja na mia nne na ishirini hijiria kiwa kuna mengi ambayo ameyafanya katika dini hii amefanya da'wa vile vile alikuwa ni mufti hiyo ni mengi na vile vile ana mwalafatu ambazo ameandika na kama waliokuwa kimtaja kwa uzuri wakazungumza mazuri yake mpaka wakataja kwamba alikuwa ni mufti fi dakhil wal kharij kwamba ni mufti ndani ya nchi alikokuwa mamlaka ya Arabia Saudia pamoja na nchi nyingine kwa kilo kumtaja tajwa kwa khiri na aima na hii ni kuthibitisha uhalisia kwa sababu aliyomtaja si awamu kwa sababu watu wa kawaida hawezi wakawa na miza ya kuweza kumpa taziki ya mtu kwamba fulani kwa kadha fulani kadha sasa waliompa tazkia na wakataja nafasi yake katika dini hii ni wanachuoni tena wakubwa mtaja kama Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala alivyomtaja na wengineo kimtaja kwa mazuri aliyokuwa mpaka wakasema kwamba ni Sheikhul Islam wal Muslimun Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala bali kwamba ni imam ahli sunna fi zamanihi kwamba ni imam ahli sunna katika zama zake Allah subhanahu wa ta'ala amrehim wa tulianza kuzungumza katika yale ambayo ameyataja rahimahullahu ta'ala kasema fa'ilimu فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأنه العالم بكل شيء جل وعلا كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته وهي yatakikana katika hayo ambayo tulianza nayo kuyataja ifahamike juu ya hilo kwamba katika hekima zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwapatisha viumbe kwa maana kuwafanya viumbe wanadamu na majini ambao ndio wenye au wameamrishwa na Allah yeye Allah subhanahu wa ta'ala wafahamu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina na kwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala na wafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mweza juu ya kila kitu na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu ametukuka Allah na ni wajuu kama vile katika hekima zake Allah katika kuwaumba wao na kuwafanya wao wawepo ni wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wamwadhimishe Allah bali wamtakase Allah subhanahu wa ta'ala na wamnyenyekee Allah kwa kule kumtukuza kwake haya ni maelezo ya aya ambayo tulisoma Allah akisema Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad yahata bi kulli shay'in ilma innal ibada hakika عباده هي الخضوع لله جل وعلا وتذلل له وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك النواحي عبادة لأنها تؤدي بالخضوع وتذلل له subhanahu wa ta'ala hakika ibada nayo ni kunyenyekea kwa Allah Allah aliye mtukufu na aliye juu na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni kazi ambaye ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwayo almukallafina wale ambao wamelazimishwa kwa maana mukallaf ni muislam baligh ghaqil huu ni mukallaf hiyo ndiyo kazi ambayo wamepewa hawa waweze kumwabudu Allah kwa kitendo cha mtu kusujudu akaweka paji lake chini huko ni kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika unyenyekevu wa hali ya juu kuinama ukatii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala hicho kitendo kinaitwa ibada ya kuacha mambo yake yote akatenga muda unapofika kaja biashara zake akaenda kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala ikafika funga akaacha ku, akaacha kula chakula chake cha halali akajizuia kunywa na kula na mengineyo akakusanya vizote au akakusanya mali akachukua kiasi ambacho pesa yeye kwenda kufanya ibada ya hija hiyo inaitwa ibada kwa sababu ametekeleza yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameacha kula na kunywa kwa sababu Allah kamkataza kajizuia hicho kitendo cha kuacha kwa ajili ya Allah kinaitwa ni ibada kwa maana akasema ibada ndio kazi ambayo wameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wale ambao wamekalifishwa. Ndio maana ukirudi katika mashaiti ya sala mathan kwamba mtu awe Muislamu, awe na akili timamu, awe akafikia baligh na mengineyo. Kwa maana huu tayari ni mukallaf na akayacha si kwa sababu anashindwa kuyafanya anafanya kwa sababu ya kumnyenyekea Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya haya kwa sababu amejishusha kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaitwa ibada nayo ibada hiyo kwa kule kutekeleza tekeleza unyenyekevu na kujidhalilisha kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana hamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaitwa ibada kwa kule kutekeleza ni kutekeleza unyenyekevu au kupelekea mtu kunyenyekea kwa Allah tadhallula lillahi azza wa jalla huyo katika hayo akachunga mipaka mja huyo Allah subhanahu wa ta'ala thumma lama kanat ibada la yumkin an tastaqilla تفاصيلها العقول كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر ونواعي والنواهي على تفصيل أرسل الله سبحانه وتعالى رسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق angalia ibada hizi ambazo tumetolea mfano tukataja ikiwa hali hiyo ibada haziwezi zikatengana kwa maana kule watu kujua mipaka ipasavyo kwamba mtu hawezi akaijua sala vilivyo na hawezi akafahamika mambo ipasavyo kwamba ikiwa hali ndiyo hiyo ibada kuwa haiwezi ikapata kutulia na kueleweka vizuri kwa ufafanuzi wa zaidi ambao unaingia katika akili za watu kama vile ambavyo haiwezekani ikafahamika kwayo hukumu pamoja katika maamrisho na makatazo isipokuwa kwa ufafanuzi yani haya yote haya yasingeweza kufahamika na kuwa mpaka yapatikane mfanuzi ambayo yajulikane yawekewe mipaka hii ni kuonyesha kwamba ibada ukijisema jambo ni ibada lazima uangalie nani kaifanya nani akaifundisha ukitaja hii ni sala tasali vipi ili uweze kukamilika ukataja hii ni funga utafunga vipi uweze kukubalika kwa hiyo hali ndio hii mipaka ibada hii ni mipaka kuanzia hapa mpaka hapa haiwezi kukubalika sala kwa jambo kadha wa kadha haiwezi kukubalika hija mpaka lifanyike hili na hili kwa hiyo kwa hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asingewaamrisha watu wasali wafunge watoe wahiji na mengineyo katika ibada ambazo unazifahamu isipokuwa mpaka yapatikane ambayo patikane ambayo atazisimamia ibada hizo arisalallahu subhanahu wa ta'ala rusul Allah akawatuma mitume na vilevile akawatuma mitume si kwambia nendeni kwamba mkawalingania watu alafu akawacha hivi la wa anzala alkutuba na akateremsha vitabu vitabu hivyo wanapotumwa kwamba hii au hichi kitabu litakuwa ni mwongozo kwa hiyo hata mitume alayhi wasatu wasalam hakuziendesha na kufanya dawa kwa matashi yao wala hakufanya wanavyotaka wao waliegemea mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haya hayana shaka fahamu mtume sallallahu alayhi wasallam Allah kimtaja wama yanqu anil hawa in huwa illa wahayuha bali yeye sallallahu alayhi wasallam kwamba mwambie qul innama ana basharu mithlukum yuha ilayya kwamba mwambie mimi ni mwanadamu kama ninyi lakini napewa wahi hayo wewe ibada hizi zisingeweza kutengamaa bali kupatia watu kuacha makatazo na kutekeleza yale ambayo yameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa Allah kutuma mitaihi wa salamu na vile vile akawapa kitabu na vitabu hivi libayanul amr alladhi khalaqa al-amru alladhi khalaqa Allah libayanul amru alladhi khalaqa Allah min ajlihi min ajlihi kwamba kubainisha amri au jambo ambalo kubainisha jambo ambalo ameumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake viumbe ni jambo gani alibada wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wao mitume hawa pamoja na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia katika vitabu waweze kubainisha jambo ambalo wameumbiwa nalo Allah ameumba wanadamu na majini kwa lengo la kumwabudu waabudu vipi warudi katika yale ambayo wameelekeza mitume alayhi wassalatu wasalam walidha wa tafsiluhu linnas hatta ya'budu Allah ala basira hii kama alipotaja akasema alhikmatu min irsali rusul wa inzali likutubi hii ndio inapatikana kwamba hekima katika kutumwa mitume na vile vile kuteremshwa vitabu ni watu kuweza kubainishiwa yale ambayo watakiwa yafanye mpaka bainishe jambo ambalo amewaumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yao viumbe na vile vile kuweka wazi hiyo sheria hiyo ibada na kuwafafanulia watu mpaka wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira kwa basira kwa maana kwa elimu si wabatishi waabudu kwa elimu wayatekeleze yale ambayo ameyataka Allah subhanahu wa ta'ala ala basira wa hatta yantahu amma nahahum anhu ala basira na mpaka waache wakome katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza waache tena ala basira kwa elimu ili mtu ajue jambo hili haramu nahitaji mwongozo nahitaji dalili kwamba shahidi akataza mtume sallallahu alaihi wasallam ushahidi kadha amekataza Allah hiyo ndio kazi ya mitume alaihi wassalatu wassalam kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asingewaacha hivi hivi akawatumia hao rusul na akateremsha kwayo vitabu watu waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira na aweze kuacha yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala wakome katika yale aliyakataza Allah ala basira farrusulu alayhi wassalatu wassalam هم هداة الخلق وهم أئمة الهدى والدعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته فالله سبحانه أكرم العباد بهم ورحمهم بإرسالهم إليهم وأوضح على أيديهم طريق السوية والصراط المستقيم حتى يكون الناس Eh, hatta yakuna nas ala bayyinati min amrihim asema farusul alayhi wassalatu wassalam mitume juu yao sala na salam wao ndio ongofu wa viumbe hawa mitume alayhi wassalatu wassalam wao ndio waongofu wa mitume wa, wa, wa viumbe na ndio viongozi wao maimamu wao katika uongofu kwa maana usiende tofauti na njia yao ukienda katika njia isiyokuwa wameilingania wao utapotea kwa sababu umeenda tofauti nao angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasia wake Eh, wakati anahusia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Najih Ribadh ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu pale alipozungumza yale mawidha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiyataja Abi Najih Ribadh ibn Sariya kwamba alizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hayo mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa macho yakatokwa na machozi tukamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mbona kana kwamba haya waidha maneno hayo uliyazungumza ni kama maneno ya mwenye kuaga fausina tuusie yeye mtume wa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akausia kunako jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile akausia kunako kusikia na kutii pamoja na hivyo kwambia fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin hii ni kuonyesha kwamba njia salama na njia ambayo watakikana wao wajiweze kupatia katika hilo ibada ambalo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hawa wanadamu basi ni wafuate njia ya mitume na kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahusia akahusia shikamaneni au kahusia umma shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu ongofu kwa hiyo rusul fa rusul alaihi wassalatu wasalam hum hudatul khalq wao ndio ongofu wa viumbe wa hum aimmatul huda nao vile vile ni aima viongozi katika uongofu atakayeshikamana na njia yao na mwenendo wao hatopotea abadan na kinyume chake atakayeacha njia yao na mwenendo wao atapotea anasema du'atu thaqalaini jamia ila taati llah wa ibadatihi na wao ndio walinganizi ambao wanalingania wanadamu na majini wote katika kumtii Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amewakirimu waja wake alibadi waja wake kwa hao mitume ili waweze kupatiwa pote njia hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu wao kwa kuwatumia wao mitume na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi juu yao njia ya sawasawa kwa maana kupitia hao mitume watakaifuata njia yao hatopotea na njia iliyonyoka mpaka wawe watu katika uwazi وأما مرشيك الله سبحانه وتعالى وحتى لا يقول ما ندري ما أراده الله منا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقطع الله المعذره وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mpaka akafanya haya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwa viumbe hawa wa Allah kwa waja ambao ni wanadamu na majini walivyoangalia kwamba lengo la kuumbwa kwao na Allah subhanahu wa ta'ala ni wamwabudu Allah watamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala watafataje njia Allah kajalia mitume alayhi wassalatu wasalam ndio wenye kuelekeza na ndio ambao ni wasimamizi wa jambo hili wasema mpaka wasije wakasema hawa waja wa Allah hatujui yale ambayo anataka kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kwa sababu Allah amewaumba wanadamu na majini ili waweze kumwabudu wewe kwa kuwatuma kwake mitume alayhi wassalatu wassalam isije ikapatikane hoja baada ya hapo kwamba sisi hatujui yale anayoyataka Allah kwetu sisi na yale ambayo wala hajatujia sisi Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kutubashiria kutuelekeza hayo wala hakuja Allah subhanahu wa ta'ala na mwonyaji ambaye atatuonya kwamba msiende hivi fanyeni hivi bashiri mwenye kubashiria matendo mkifanya mazuri mtapata kadha bali Allah subhanahu wa ta'ala akakata Allah udhuru na akasimamisha hujja kwa kutuma mitume na kwa kuteremsha vitabu ili udhuru usije kupatikane kwa watu mimi sikujua tungekuabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala tungeacha vipi makatazo yako tungejuaje ni ipi mpaka yako ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakata udhuru huo na kusimamisha hoja kwa kuwatuma mitume alayhi msalatu wasalam na alivyowatuma hakuacha hivi hivi bali akawapa mwongozo kwa kule kuteremsha vitabu kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala alitukuka na juu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kika tumetuma katika kila umma rasula mtume na kazi ya huyo mtume ambayo tumemtuma kazi yake kubwa analingania kwamba abdiwe Allah subhanahu wa ta'ala huyo mtume ambaye Allah mtuma akiwaambia watu wake kwamba ibudullah anibudullah kwamba mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mwache kuabudu matwaghuti twaghut kullu ra'sun fi dhalal au kullu man ubida wa huwa radhi fa huwa kwa hiyo yote ambayo yatabdiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ilikuwa kazi ya mitume alayhi wassalatu wassalam wakiwa wakiyasimamia na wakiwa vile vile wakielekeza waja wa Allah waweze kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala bali waqala subhanahu wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وهي آية زوت هذه زبينيشا كما الله سبحانه وتعالى ametuma هاو mitume wanadamu na akawatuma هلو lengo hilo hilo la kubainisha kwamba kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala na hatujatuma akiambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hatujatuma kabla yako katika mtume yote yule isipokuwa tulikuwa tunamfunulia tunampa mwongozo tunampa wahai na maelekezo juu yake ya kwamba hapana apasaye kuabdiwa kwa haki isipokuwa mimi niabuduni haya maneno anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kila mtume ambaye amekuja kwamba kazi yao ni hiyo tu wala mitume alayhi wassalatu wasalam hawakufanya da'wa wao waabdiwe bali wafuatwe na kuweza kusikilizwa katika yale ambayo wanayalingania na Allah subhanahu wa ta'ala itaja vile vile hakika tumetuma mitume kwa ubainifu kwa maana kwa lengo la kubainishia watu na tukateremsha pamoja nao vitabu na mizani waweze kusema watu kwa uadilifu kwa maana hiyo ndiyo kazi ya mitume alayhi wassalatu wassalam bali akataja vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kwamba hakika watu walikuwa ni umma moja akatuma Allah subhanahu wa ta'ala mitume mitume hawa kazi yao ni kuwabashiria na kuwaonya na kateremsha pamoja nao vitabu tena kwa haki wa hukumu baina ya watu kati ya watu katika yale ambayo watatofautiana kwayo فبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط فهو كتك يهي أكبينيش الله سبحانه وتعالى يهي أمتوما متومي نمتومي هاو الله akawateremshia kwayo vitabu waweze kuhukumu kati ya watu kwa kwa sababu wana mwongozo wana yale ambayo wanaangalia kama wataja mwanzo kwamba kazi ili waweze kupatia hawa Allah akawatoa mitume na akawateremshia nini vitabu kazi nyingine waweze kuwekea wazi waweze kuweka wazi linasi kwa watu makhtalafu fihi min ash-shara'i' wal 'aqa'id min tauhidi wa shari'atihi 'azza wa jalla فإن قوله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة يعني على الحق لم يختلفوا في عهد من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح Kwa katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyowatuma hawa mitume alayhi msalatu wasalam na kuwabainishia e, kuwa teremshia kwayo vitabu waweze kuhukumu kwa watu kwa adilifu na kuwekea wazi yale ambayo wamekhtalifiana kwayo katika sheria na katika itikadi walizokuwa na itikadi vile vile cha tauhidi kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sheria yake ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa watu ni umma moja anakusudia yani ala alhaqi hapa kuwepo na shiriki hapa kuwepo na mambo mengi ambayo si ya sawasawa walikuwa katika fitira ambao ni salimu walikuwa hajatofautiana kuanzia kwa nani min ahadi adam alayhi salam ila nuhi mpaka kwa nuhu hiyo kuanzia hapo sasa kwa nuhu watu wakawa wakapatikana wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah fab'atha man Nuh alayhi salam akawa sasa Nuhu ni mtume wa kwanza ala ahalil ardhi kwa watu ardhini akiwakataza kunako jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa hiyo wakana nasu ala alhuda kama qala ibn Abbas radiyallahu anhuma wa jama'atu min as-salaf والخلف ثم وقع الشرك في قوم نوح anasema watu walikuwa katika uongofu na haya kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na kundi katika wema waliopita na waliowafuata maana waliokuja wanasema kwamba watu walikuwa katika uongofu kisha wakaingia katika shiriki eh, fi qaumi nuhi kwa watu wa Nuh alayhi salam wakapatikana watu ambao wanamshirikisha Allah wakatengeneza masanamu kwa lengo zuri walakin wadda suaa yautha wa yauqa wa nasra kwamba wakatengenezwa kwa sura aliyowajia sheitani kwa mipango ambayo si ya haraka kwamba hawa walikuwa ni watu wenu ambao ni watu wema ili msije mkawasahau basi wekeni tadhkira ukumbusho kwao tengeneze picha zao waweke kwa lengo la mkiwakumbuka basi mkiatizama haya hivi mtawakumbuka watu wenu bila kujali kwamba kutakuwa na madhara kwa kuwa na haraka haraka kwa hiyo watu wakatengeneza hayo ikiwa ni ukumbusho tu kwao, hawajaabudu mwanzo wa jambo, lakini baada ya hapo sasa watu kizikapita kizazi na zikapita, shetani akawajia kwa mkakati mwingine kwamba hawa mliowacha walikuwa wakiwabudu baba zenu wa mwanzo kunapokuwa na shida.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 wa ta'ala kwa hiyo kwa sababu la kutumwa baada ya watu kukatilifiana kama alivyotaja Allah kwamba watu walikuwa wameshikamana katika haki na uongofu baadaye ndio ikawa ikashuka au ikapatikana watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala asema thumma waqa'a shirku fi qaumi nuh kisha katuka shiriki katika watu wa nuhu wakakhtalifiana katika yale waliokuwa baina yao wakhtalifiana katika yale ambayo ni wajibu juu yao katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala pale walipoingia watu katika shiriki na vile vile wakatofautiana na mitume wa Allah Allah subhanahu eh, akatofautiana Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuhu alayhi salatu wasalam na hakuishia hapo kwa sababu jambo hili lipo likaendelea baada ya Nuhu kupita kipindi chake wa badaha rusul baada yake wakafuata mitume wengine kwa hiyo Nuhu alayhi salatu wasalam akatumwa na Allah kuja kuwakataza watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio kazi ya dawa ambayo ndio lengo ya risala yetu hii ambayo tunaisoma kuhusiana na hali ya dawa kwa kuanzia kwa mitume alayhi wassalatu wassalam sasa tukiangalia haya hayakuishia hapo kwa sababu shiriki imeendelea mpaka leo hii kuna watu mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ahlu sunna wal jamaa wasimama kila siku kuzungumza kuelekeza tauhid na kuwakataza watu kunako shiriki huo shiriki zipo watu wanamshirikisha Allah katika maisha yao ya kila siku kwenye ibadati kwenye miamala mbalimbali kwenye biashara zao tena mpaka wengine katika ndoa zao watu mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ima mme au mke huo shiriki zipo sasa haya yote haya yakawa ni endelevu Allah akatuma mitume kama alivyombainishia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwambia hakika tumekufunulia kama tumekupa wahai kwako kama tulivyompa Nuhu alayhi salam na manabii baada yake kwa hiyo baada ya hali hiyo ya Nuhu kupita shiriki hakuisha kapatikana watu ikaendelea na wengine kumshirikisha Allah subhana wa ta'ala kama unavyosoma kila siku mpaka katika zama hizi mpaka kutumwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Habib rahimahullahu ta'ala akisema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam dhahara ala unas mutafarriqina fi ibadatihim kwamba Allah mtume sallallahu alayhi wasallam atumwa na Allah kadhihiri kwa watu watu ambao mutafarriqina fi ibadatihim watu ambao tofautiana katika ibada zao ibada hizi si kama ana ni ibada ambazo anaziridhia Allah subhanahu wa ta'ala wapo katika wao wanaabudu manabii wapo katika wao wanaabudu miti wapo katika wao wanaabudu mawe wapo katika wao wanaabudu jua wapo katika wao wanaabudu mwezi na mfano kama haya lakini hawa mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na wote wala hajatofautisha kwamba huyu anayeabudu jiwe ana nafuu zaidi kuliko huyu anayeabudu kaburi au huyu anayeabudu malaika anafuu kuliko huyu anayeabudu mti wote hawa mtume sallallahu alaihi wasallam akapambana nao kutangaza kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anayestahiki kuabdiwa kunyenyekewa kushtakiwa shida zake za, za za eh, watu kushtakia shida zake kwake ni Allah peke yake hakusema labda hawa kwa sababu wanaabudu malaika wa Allah hawa watakuwa na nafuu kuliko wanayeabudu nini eh, mawe au miti labda hawa wanayeabudu watu wema watakuwa na nafuu kuliko hawa ambao wanafanya kadhaa wote mtume sallallahu alayhi wasallam akapambana kwa maana Allah akamwambia hakika tumekupa wahai kama tulio wapa waliokuwa kabla yako kae kama tulivyompa Nuhu alayhi salam na manabii min ba'dihi sio hivyo tu bali Allah subhanahu wa ta'ala kataja wama anzalna alayka alkitaba إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهي الله سبحانه وتعالى نسبابه ya kuteremsha kitabu ni mwongozo vile vile wabenishia watu katika yale ambayo wamehtalifiana kasema fallahu anzala likutuba liyubayyana hikma Allah hukmu Allah fi ma ikhtalafu fihi an-nas Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu kubainisha hukum ya Allah katika yale ambayo wamekhtalifiana kwayo waliyubayina shari'ahu fima jahalahu nnas na kubainisha sheria yake katika yale ambao watu wamekuwa wajingi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hawayafahamu wa hiwa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum hatujateremsha sisi juu yako kitabu isipokuwa kuwabenishia wao yale ambayo kwayo wanakhtalifiana bali hii ni rahma yake Allah kwa watu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala waliamuru nas بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده ili kuamrisha watu waweze kulazimiana sheria ya Allah na kusimama katika mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio kazi ya rusulu alayhi wassalatu wassalam kwamba Allah akatuma akateremsha kitabu kitabu ni mwongozo watu waweze kumcha Allah katika yale waweze kubainishiwa katika sheria ya Allah katika yale ambayo hayafahamu tumesoma mwanzo kabisa pale Allah subhanahu wa ta'ala amekata udhuru na kusanisha hoja kwa kutuma mitume alayhi salatu wasalam na vile vile kuwabainishia hoja wasije wakapatikana sisi hatukujua kwa hiyo waweze kubainishiwa kuweza kulazimiana na sheria ya Allah na kusimama katika mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala na hili lisingewezekana isipokuwa kwa haya ambayo tumeyataja kwa Allah kutuma mitume alayhi wassalatu wasalam na vile vile kuteremsha vitabu وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل na kuwakataza watu katika yale ambayo yatawadhuru wao hapa na vile vile baadaye akhera kwa maana hapa duniani na akhera Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma mitume wafanye kazi hiyo na kuwateremshia kwayo miongozo waweze kusimama na waweze kujitahadharishwa na kuwekwa mbali na yale ambayo au na yote ambayo yatawadhuru wao katika dunia yao na vile vile katika akhera yao ili waweze kufika salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa khatama ar-rusul jalla ala bi afdalihim wa imamihim wa sayyidihim wa nabiyuna imamana Muhammad ibn Abdullah alayhi wa alayhim وعليهم rabbihim afdalus أفضل wa taslim na Allah subhanahu wa ta'ala amehitimisha Allah aliye juu kwa mbora wao na imamu wao ambaye ni bwana wao nabi wetu na imamu wetu bwana wetu mtume wetu Muhammad ibn Abdullah juu yake na juu yao kutoka kwa Mola wao afdhalus salatu wassalam. Kwa hiyo hapa tunakuta vile vile kwamba Allah akambaini akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam na akamfanya ni mbora wao na akawa ndio mtume wa mwisho kwa hawa wanadamu akiwa ni kiongozi wao sallallahu alayhi wasallam bali fabalagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma وجاهد ودعا إلى, إلى الله سرا وجهرا وأذي في الله أشد الأذى ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبله رسل عليهم الصلاة والسلام صبر كما صبروا وبلغ كما بلغوا ولكنه أذي أكثر وصبر أكثر وقام بأعباء الرسالة أكمل القيام عليه وعليهم الصلاة والسلام وهي ثم صلى الله عليه وسلم نايي حاجة فانيا خيانا بعد يكتمنا الله سبحانه وتعالى حاجة فانيا خيانا ثم صلى الله عليه وسلم akafikisha risala yani kile alichotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala akakifikisha mtume sallallahu alayhi wasallam na katekeleza amana ambaye akaibeba huo wahi maneno ya Allah akafikisha hakufanya khiana mtume sallallahu alayhi wasallam na vile vile sallallahu alayhi wasallama aliunasihi umma hakuna kheri isipokuwa kaibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuna shari isipokuwa ameihadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha umma hivi hivi akaunasihi sio hivyo tu akapigana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukweli wa kupigania wa kupigana wajahada fillahi haqa jihadi bali tume sallallahu alayhi wasallam amepambana katika dini hii na kalingania kwa Allah kwa siri na kwa wazi Mtume sallallahu wa wasallam na haya tunapozungumza kwamba tunasoma risala hii e, risala ya kulingania sio tunasoma tu kwamba tunasikiliza yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana tujifunze kwamba kazi hii ambayo ndiyo kazi ya mitume kila mtu atakiwa aifanye kwa kadri kwa kile alichojaliwa na Allah na kwa nafasi aliyokuwa nayo kwa sababu hawa ambao wamesoma chua kazi ya mitume nilizungumza jana nikwambia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amezungumza katika risala yake ya Thalath al-usul kueleza haya kwamba baada ya elimu ni nini dawa e, matendo kufanyia kazi baada ya hapo kuna nini kuna dawa ndio haya sasa ambayo tunayazungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dawa tena kwa hali zozote zile kwa siri na vile vile kwa wazi na jambo lingine katika hayo ambayo ukiingia katika kazi hii ya da'wa ambayo ndiyo kazi aliyokuwa nayo au aliyokuwa nayo mitume alayhi wassalatu wasalam hautasalimika na yafuatayo katika hayo walipata maudhi kwa tukasema mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye Allah akamjalia ni mtume wa mwisho katika umma huu anasema ameudhiwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya Allah yani katika kule kutangaza asiabdiwe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuudhiwa sana mtume sallallahu alaihi wasallam tena kwa maudhi makubwa kwa hiyo fahamu kila atakayebeba kazi hii kazi ya mitume alaihi wassalatu wasalam na yeye ajue kwamba kuna sehemu atakwazwa ataudhiwa tabezwa atasemwa vibaya je aache dawa wale wanayemuudhi wanayemtukana wanayemdharau aache dawa jawabu ni hapana hawezi akacha dawa kwa sababu ameudhiwa bora wa viumbe sallallahu alayhi wasallam hakuacha alipigwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maudhi mengi na kero nyingi ambazo amekutana nazo mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kafanyaje sallallahu alayhi wasallam walakinahu sabar hichi ndicho kinachotakikana usubiri katika dawa kwa hali yoyote ile ambayo utakutana nayo kinachotakikana kwamba ni kuwa na subira hichi ndio kilele katika dawa kinamwambia Ibn Qayyim Jawziyya rahimahullah Ibn Qayyim aljauzia akataja eh, katika kueleza jambo la elimu na dawa kufanyia kazi mwisho kabisa akataja jambo la subira na akataja yatakayekusanyika kwamba haya kwake mambo manne huyu atakuwa mina rabbaniyin kinyume chake mifeli kishindwa haya manne na subira kakushinda katika dawa kwa hiyo jua umeshafeli katika dawa na kuna watu wameshakata tamaa na dawa kama udhi ambao anakutana nayo mpaka mtu anafikia kipindi sasa kwamba basi mimi sihangaiki nimesoma kwa ajili yangu nijue kumcha Mola wangu basi si lazima na ukiangalia sehemu aliko na mazingira ambako ametoka sehemu inawezekana kwamba kwake ikawa ni faradhi aini kwake naweza tukasema hivyo au ikawa kwamba kwake dawa hii ni lazima kwa kufanya itumie lugha hiyo lakini mtu akasema kwamba siangaiki na watu ambao haeleweki utaulizwa sababu umebeba maana na walioko nyuma, nyuma yako wewe ndio kawa unafuu watakiwa wasaidie umekosa nini subira kwa jambo hili si jambo jepesi walakinahu sabara ala dhalik lakini pamoja na kuudhiwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akasubiri kama waliosubiri man qablahu waliokuwa kabla yake rusulu alayhim wassalatu wasalam waliweza kusubiri ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul si wa kwanza wewe katika kuudhiwa wapo vile vile waliopita kabla yako kwa hiyo fasbir eh, kama walivyosubiri waliokuwa kabla yako wala usifanye haraka kwa sababu haya mambo yapo kuwa na subira na hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam walakinahu sabar ala dhalik kama sabara man qablahu rusulu alayhi alayhi wassalatu wassalam sabara kama sabaru wa balagh kama balaghu na akafikisha kama walivyofikisha kwa hali ya ugumu na wepesi kwa hali ya kubezwa na mengineyo kama walivyokuwa mitume alayhi wassalatu wasallam kafanya hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yeye sallallahu alayhi wasallam ameudhiwa zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile amesubiri zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akaweza kufikisha ujumbe huu katika hali ngumu na mwisho kabisa Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejalia akamwezesha akawa amekamilisha kusimamia jambo hili la da'wa na dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam dawa yake akaifanya katika mji wa Maka eh Maka 23 sana yablu risalati llahi wad'u ilayhi wayanshir ahkamu takomea hapa inshallah kwa haya ambayo bado tuko katika kueleza utangulizi na yale ambayo amekutana nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na muda kumbe umetupa mkono cha muhimu kwamba dawa si kazi ya asubuhi na wala si kazi ya kipindi cha dakika kwamba mwaka mmoja miezi miwili watu hawanisikilizi hawana maudhi alafu wanielewi acha kwa tunaposoma hichi au kitabu hichi na risala zinginezo kuhusiana na dawa walizokuwa wakifanya mbalimbali lazima ipatikane taslia kwa yule ambaye eh, amesimama katika jambo hili na kuwalingania watu katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala